Хүний хүү Тэнгэрээс нарийн хаханд эцгийн шигэ айлгаар ирээд хүмбэрдүүлийнхэн дагу хаяг гүгвэсө үнэрги тандрат тэлээ. Энэ зогсостын зарим нь хүний хүүг хаанчлалтаа ирээхийг харах хөдлөө бүлийг амсахгүй гэзэлдав. Эцний үг Христ минь сашаал магтаал танд байх болтугай. Сэмэцгэн үү? За өнөөдөр Есүс бидэнд э, өөр Есүсийг өөрийгөө цаг өөрийгөө тагмаар байвал өөрийгөө Есүс тагмаар байвал загалмайгаа үрээд дагараа гэсэн За хэрийг бид чухал юм маань бидний шиг чухал юм маань Есүсийг дагмаар байна уу? Бид яг Есүсийг дагах ёстой бай. Тэр нь та нарыг итгэж шинээр учраас Есүсийг даган явахыг хүсэж байгаа тийм. Харин Есүсийг дагвал юу болох вэ? Чи Есүсийг дагаа даган явбал Тэгээс тий хамт тэнгэр браныхаа анцлаад орон тий тэнд мөнх хамт борлоод Есүстэй үргэлж аз жаргал тандэр. За Есүс өөрхийн нэгэн ийм юм бидэнд өгч чадахгүй. Тийм. Хэн бидэнд Тэнгэр бүрийн хаанчлалыг өгч чадахгүй. Хэн бидэнд мөнхөн өгч чадахгүй. Есүс өөрөндийг өөрөө хэнч байгаагүй тийм. Тийм учраас бид цаавар хэсэг дагаах хэрэгтэй. Харин Есүс дагаад зүгээр дандаа бардион байгаа биш. Тийм. Есүс Есүс дагаад хичэн бас байдаг. Тийм учраас бидэнд загалмайга үрээд өөрийгөө гүсгээд намайг тах гэсэн. Тэгвэл бид Иестэйгээд ямар хичүүн байдаг вэ? Та нар тийм сурсан байхаа туршлагатай байна тий. Зарим нь бид христийн шаштай болсон учраас шойдог эсвэл торомжтой бас зарим үед нь 2 процент 2 процент тийм. Өөр хүмүүс зэн энэ сүмд ирээ цаг гаргаад ирэх хэрэггүй. Тэрийг би цаг гаргаад энд байдаа. Тийм. Тийм учраас ажиллаж чадахгүй. Заримуд нь зүр дасгал хийж чадахгүй. Тийм. Заримуд сайн авч чадахгүй. Тийм тийм юм бүлээн Ингээд бид Иесусыг дахиад тиймэрхүү юм таваа яавал эстэнд эцэстэн тийм аз жаргал тийм газар руу орой. Тэгэл зүр зүр бидний амтлыг иргэн санацгай. Бид Иесусийн Иесийг дахиад амжирч гинөө. Эсэсийг дагахад бид ямар хичээмээр хүлээн авдаг байсан ээ. Зөв тийм хичээм байхад бид юу сонгоод явдаг байсан бэ? Үнэ талаараа түрээрийн санаацгаа.